Ah, lehen itzulian, eh, lehen indaga gertu zinezten. Bo, maide jarroztegi Lehrepublikan alderdikoa da, zuka jorin Philips eh, nola kokatzen zira, eh, inguru hortan ere? Ba, nana duzu, uh, maider uh, eta ni uh, hitzegin, hitzegin dugunean duela uh, bi urte, Ez, nahi baduzu, berak badu bere etiketa eta gero bakoitzak badu eh, baditu bere etiketak. Bere zerrendan eh, badira sozialistekoak, eskerrekoak, eh, eskuinekoak eta nahi baduzu ez da ba, beste zerrendan bezala. Uh, bakarrik etiketa bat etiketa batekin ez duzu politikoa mhm. egitea. Eta zu nolako katzen Kokatzen ez dut zure burua nun, uh, nun ezartzen duzu? Ebe, niri buruan uh, naiz, uh, nahi baduzu maider, uh, maider uh, sustengatzeko. Mm baite ere, uh, iran behar da ez naiz berizaren zerrendan. Mm ha? Ah, nire sustagatzen dut, mhm. baina azken momentuan, eh, martuan, eh, ez zen posibli niretzako nabolzu enpresarikin, eta ez inuen dena egin, baina beti eh, ari naiz berarekin sustagatzen eta programa lanzen eta ba, hastepenitzik, um, ari ikerketa bat egin dugu, milia biztanne aurrean, uh, uh, miahitzen, eta iraiki, uh, iraiki dute eh, eta, eta iraiki dugu programa bat, baina biztan edarekin. Mhm. Beraz, bakarrik mhm. erraiteko uh, eh, miarritzek behar du uh, boniretzako ez da, ez argumentu bat. Nahi mhm. bauzu gure argumentuak dira programan, ba dira amabi punduak eta, eta hori da eta niretzako Eh, hori da eh, argumentu haundia ah, eta zergatik maider, uh, eh, alde uh, boskatu behar da. Lehen itzulian euneko ogoita ameka terdi, lehen indarra, biarritzen. Ez duzue aliantzarik sekatu beste zerrendekin? Ba, na, gunuke egan baitere, ba, lehen itzulia izan da piskat uh, ararua zeren eta baziren diende asko euh, bildur uh, zuela, nahi uh, covid euh, gatik, beraz uh, pentsatzen dut euh, bigarren itzulian, uh, pentsatzen dut ba, boskak etorri dira baitere maideak erat, ba, ula, diendek erraiten du eta baitere ulertzen dut, ulertzen du, ba, da. Uh, badu egiazko programa, baitere uh, hastepenetik, um, importantea zen beratako ba, miarritzen uh, politikoa ikusteko, baina alde barnean, eta ez da bakarrik uh, miarritzen isla, isla bakarra, baina da miarritze eta uh, euskalegian, barnean. Mm -hmm. Baita ere, maiderek uh, uh, lan egiten du um, departamentuan, eta lan egiten du asko, uh, Mugaz gaindiko, oso gaizki, uh, transfrontalie. Bai, bai, mugaz bai. gaindiko gaietan. Bai, mugaz gaindiko beraz politikoan duala deranik bostorte. Mm. Uh, eta gero, niretzako, afa, maiderek lan egiten du, badu lan bat. Mm -hmm. Kontsiluak egiten du, uh, eh, empresan eta mm, administrazioan, uh, management, formakuntzak, mm eta. Bai. Eta hori da importantea. Bai, eh, programa... Uh, Baraki, baraki zer den lan egiteko. Programa ipadezagun, janduzu hori dela itzinean ezagi nahi duzuna, eh, programa hortan lehentasun bat azpimakatu behar balitz, zer, zer gaipazin ezake? Jaramik, uh, eh, uh, eh, biztanle eta uh, eta hausateza uh, artean urbiltasun bat sortzea. Hori, importantzia da. ikusi dugu, ba, Michel Benakekin, ba, oso eta airean zen edo beriburigoan zen eta eta ne hor ez ikusi eta bere aldetik beraz uh, ari zen bizitzen beri bizian. Hori ez da uh, maideren, uh, maideren proiektua. Proiektua da ba, egunero bi ordu izatea kariketan, miarritzeko kariketan, jendearekin eta hitz, hitz egiteko eta ulertzeko zer, zer den importantea uh, zat. Bigarrena, baitere egiazko hauzuko mm, kontsiluak beraz sortu eta eta hauzuko uh, kontsiluak ere uh, egitea ba Um, kontseluen uh, um, gai, gaiari buruz mm -hmm. baitere uh, buskatzeko. Mhm. Aipatzen duzu beraz gobernatzeko manera berri bat, gero eh, beste gai bat bai. aipatzekotan ingurumenaren eh, aldetik badira engaiamendu batzu edo proiektu zehatz batzu eh, eraman nahi direnak? Ah, bai. Ah, bai, baina, bai, mhm. baina duela jaranik, uh, ama horte bazen proiektu bat uh, rezo do uh, eh, ode eta hori, uh, eh, ez, ez, ez nekien hainbeste zientifikoa zen, baina izan behar da egiazko uh, uren xarea. Eta hori sortu behar da, zeren eta um, ehm, uh, miahitzek, bakarrik xare bat eta hori egin, egin behar da gure ingurumenoaren zat, baitere eginen, uh, eginen ditugu beste um, uh, bel, beloren uh, nore za, bel, uh, zikloaren uh, beraz mm -hmm. bideak, uh, eta, eta baitere uh, navet eta uh, kuriatuko, tu, kuriatuko ditugu uh, beraz uh, hola, kotxe gutiago gutxiago ukiko ditugula. Bukatzeko, Karolin Philips eh, gai bat, eh, ba, programan ez dut aurkitu, eh, Euskararen inguruan, ze, ze, ah! ze, ze proiektu, nolako politika eraman nahi du maide jarroztegik? Bon, parakizun ere, orain uh, ah, uskolegia naiz eta uskoadun naiz, baina bon, goizuntan zori txarrez niri uskalduna, uskora txarra da. Lasai, lasai, ulertzeko, ulertzeko gizan da, baina proiektuen bai, bai, aldetik. Eh. Bai, bai, bai, baina bergizu ezin, ezin nuke izan norbaitekin ez bazela uh, eh, eh, uskoraren aldeko proiektu bat. Mm. Beraz, uh, ma maiderrek badu uh, proiektu handi bat kultur, euskal kultur eta hizkuntzari buruz, uh, in, eta inguruan, uh, e, euskal diasporarekin sortu festival handi bat. Eta festival hortan, uh, beraz, izango, izango liteke piskat barakizu, Ameriketan egiten du, uh, orain bost urtero nahi euskal diasporaren uh, jai bat, eta guk nahi dugu niarritzen holako festival bat sortu, eta gero urte, eta eh, urtean, uh, eta hilabete guziz, mm -hmm. ukaiteko beraz konferentzi bat, uh, bat, eta nahi baduzu festival hortan, bizi uh, eh, urte osoan. Mm. Karolin Philips, eh, hortan uh, elgar agurtu beharko dugu, eh? beraz hori eh, aipatzen dugu, uh, festival bat diasporaren inguruan. Mil gure galde egerantzunik, bestali bat arte? Mil esker, bai. zuri. Izan